Devynioliktas skirsnis Valentina užlipo ant suolo ir iškišo ne savo mažai pirščiuką pro plyšį, o per tvoros viršų visą ranką. Maksimilianas riktelėjo užšoko ant stulpelių, pagribė tą dievinamą ranką ir prigludo prie jos karštomis lūpomis. Bet tą pat akimirką maža rankytė išslydo iš jo rankų ir jaunolis išgirdo, kaip Valentina nubėgo, galbūt įsigandusi patirto jausmo. 22 skyrius Ponas Nuartie de Vilforas Išvažiavus poniai Danglar ir jos dukteriai, per mūsų atpasakotą pokalbį karališkojo prokuroro namuose dėjusi štaikas. Ponas de Vilforas draugė su žmona nuėjo pas savo tėvą. Kur buvo Valentina, mes jau žinome. Pasisveikinę su seniu ir įsiuntę jau 25 metus jam ištarnavusi liokajų barua, jie atsisėdo šalia ligonių. Ponas Nuartie sėdėjo didelėme kreisle su ratukais, į kurį rytais būdavo įkeliamas, o vakarais iškeliamas. Kreislas stovėjo prieš veidrodį, kuriame atsispindėjo visas kambarys. Šitaip visai nesijudindamas, judėti jis negalėjo, Nuartie matė, kas pas jį ateina, kas išeina ir kas dedasi aplinkui. Sustengęs it lavonas, guviomis išmintingomis akimis nuartie žiūrėjo į sūnų ir marčią, iš kurių ceremonija laus pasisveikinimų spėjo, kad jie turi nelauktą oficialų reikalą. Iš visų pojūčių tik regėjimas ir klausa tarsi dvi kibirkštys teberusenų šioje žmogystoje jau žengiančioje į kapą. Tačiau tik vienas iš tų dviejų pojūčių bylojo apie šios statulaus viduje dar plastančią gyvybę. Senių žvilgsnis, atspindintis tą gyvybę, buvo panašus į tolimą žiburėlį, kuris dykumoje paklydusiam keleiviui rodo, kad gyva būtybė dar budi šioje tyloje ir tamsoje. Todėl juodose senojo nuartie akyse su nukarusiais juodais santakiais, nors ilgi ant pečių užkritę plaukai jau buvo baltutėliai, tose akyse kaip atsitinka kiekvienam žmogaus organui išlavėjusiam kitų organų sąskaitą, buvo sukaupta visa energija, valia, jėga, išmintis. Visos didžiosios galius kadaise gaivinusios jo kūną ir dvasę. Žinoma, jam stigo rankų mosto, balso, skambesių, povyzos, bet valingos akys atstojo viską. Akimis jis įsakinėjo, akimis dėkojo. Tai buvo lavonas, kuriame gyvos degė tik akys ir kartais negalėdavo įsivaizduoti nieko siaubingesnio už tą marmurinį veidą, kurio viršutinėje dalyje tai įsižiebdavo pyktis, tai sušvesdavo džiaugsmas. Tik trys asmenys mokėjo suprasti vargšų paralitiko kalbą. Vilforas, Valentina ir mūsų jau minėtas senasis tarnas. Bet kadangi Vilforas tik retkarčiais Kai būdavo neišvengiama užsukdavo pas tėvą, o ir užsukęs visai nesistengdavo nei jam įtikti, nei jo suprasti, tai visa senio laimė buvo anūkė. Per pasiaukojimą meilį ir kantrybę Valentina buvo išmokusi iš nuartie žvilgsnių suprasti visas jų mintis. Į nebylę ir niekam kitam nesuprantamą kalbą jie atsakydavo balsu, veido išraišką, visą širdimi. Taip užsimėgsdavo pokalbis tarp merginos ir iškaršusio senio, beveik jau sudulėjusio kuris vis dar buvo nepaprastai išprusęs, neapsakomai išvalgus ir turėjo tokią stiprią valią, kokią tik be gali turėti sielą besikamuojantį jos jau nebeklausančiame kūne. Taigi Valentinai pavyko įspręsti nelengvą uždavinį. Ji išmoko suprasti senių mintis ir perteikti jam savasias. Beveik nepasitaikydavo, kad ji tiksliai neatspeitų kasdieninių tos gyvos sielos pageidavimų arba to, ko ne bejausmio lavono reikalavimų. O Liukajus, kaip jau esame sakę, tarnavo savo ponai bemaž ketvirtį šimtmečių ir taip gerai žinojo visus jo įpročius, kad senajam nuartyje tik reatsikės tekdavo jį ko nors paprašyti. Vilforui nereikėjo nei tarnų, nei Valentinos pagalbos pradėti su tėvu keistą pokalbį, dėl kurio buvo atėjęs. Mes jau sakėme, jog jis puikiausiai žinojo visą senio žodyną ir sūnus taip retai kalbėdavusi su tėvu tik dėl to, kad buvo jam visiškai abejingas. Todėl jis leido Valentiną išeiti į sodą, išsiuntė iš kambario baruą ir atsisėdęs tėvo dešinėje, o poniai de Vilfor parodės vietą kairėje, kreipėsi į jį. Pone, tarė jis, prašau nesistebėti, kad Valentina neatėjo su mumis ir kad išsinčiau baruą, nes mūsų pokalbio nepritiktų klausytis nei mergaitei, nei tarnui. Mudu su ponė de Vilfor turime jums kai ką pasakyti. Per tą įžangą Nuartie veidas visą laiką buvo ramus, o Vilforo akis priešingai rodys nori prasiskverbti į pačias senių širdies gelmes. Pone de Vilfor ir aš esame tikri, kaip visada šaltų, jokių prieštaravimų nepripažįstančių balsų, toliau kalbėjo karališkasis prokuroras, kad jūs palankiai sutiksite mūsų pranešimą. Senio akis vis dar nieko nesakė, jis tik klausėsi. Pone, kalbėjo Vilforas, mes išleidžiame Valentiną už vyro. Išgirdus tą žinę, senio veide ir vaškinėje kaukėje nesispindėjo joks jausmas. Nepraeis nei trys mėnesiai ir iškelsime vestuves, pranešė Vilforas. Senio akys vis dar nieko nesakė. Dabar skubiai prašneko ponė de Vilfor. Mums atrodė, kad ši naujiena turėtų jį sudominti – Jūs turbūt, neapsiriksiu taip manydama, visada buvote prisirišęs prie Valentinos. Belieka tik pasakyti jums pavardę jaunuolių, kurį jai išrinkome. Tai tokia partija, kokios Valentina vargu ar galėjau tikėtis. Jos jaunikis turtingas, iš garsiau šeimos, jo elgesys ir pažiūros patikimai laiduoja, kad Valentina bus laiminga. Jau pavardė jums girdėta, tai Francis de Kenelis, baronas Depinė. Žmonai sakant tą mažutę kalbą, Vilforas dar smarkiau įsisirbė akimis į senį. Poniai de Vilfor ištarus Franco vardą, nuartie akys, kurias sūnus puikiausiai pažinojo, staiga virptelėjo ir tarp vokų prasivėrusio tarsi lūpos, besiruošiančios kažką pasakyti, tvykstelėjo žaibas. Karališkasis prokuroras žinojas, kad jo ir Francų tėvai nuo senų neslėpė savo priešiškumo vieni kitiems, suprato, ką reiškia tas tvykstelėjimas ir susijaudėjimas bet jis apsimetė nieko nepastebėjęs ir ramiai kalbėjo toliau. Jūs puikiai suprantate, kaip svarbu, kad Valentinos ateitis pagaliau būtų įspręsta, juk jį jau baigė 19 metus. Vis dėlto svarstydami šį klausimą mes neužmiršome ir jūsų. Iš anksto susitarėme, kad Valentinos vyras, jei ir nenorės gyventi kartu su mumis, mes gal varžytume jaunavedžius, bet turės sutikti, Tad bent jūs gyventumėte kartu su jais, nes Valentina jūs karštai myli ir jūs, rodos, jai tuo pačiu atsilyginate. Taigi jums ne tik nereikės atsisakyti kokiu nors įpročių, bet bus dar geriau. Užuot turėjęs vieną vaiką, turėsite du ir abu jūs globos. Blizgančios nuartie akys pasruvo krauju. Matyt, jo širdyje vyko kažkas siaubinga. Matyt, jis maugė, negalėdamas įsiveršti skausmų ir pykčio riksmas nes jo veidas paraudo, o lūpus pamilinavo. Vilforas ramiai atidarė langą, sakydamas, čia labai tvanku, užtat ponui nuartie darusi blogą. Paskui jis grįžo į savo vietą, bet jau nesėdau. Taus vedybos, pridūrė ponė de Vilfor, labai prie širdies ponui Depinei ir jo giminaičiams. Jų beje tik du – dėdė ir teta. Motina mirė jį gimdydama, o tėvas buvo nužudytas 1815 metais, kai vaikas turėjo vos porą metų. Taigi dabar viskas priklauso tik nuo jau vieno. Paslaptinga žmogžudystė, tarė Vilforas, jos kaltininkai liko neišaiškinti, įtarimai pleveno virš daugelio galvų, bet nei ant vieno nenukrito. Nuartie įtempė jėgas ir kreivai šyptelėjo. Beje, toliau kalbėjo Vilforas – Tikrieji kaltininkai, tie, kurie žino, kad nusikalto, tie, kuriuos gyvus gali teisti žmonės, o mirusius dievas, tikrieji kaltininkai būtų labai patenkinti atsidūrę mūsų vietoje, nes išleidė dukterį už Franco depinę, panaikintų net mažiausią įtarimą. Nuartyje susivaldė, bet tam prireikė daugiau jėgų, negu galėjai tikėtis iš palaušto jo organizmo. Taip, aš jūs suprantu, žvilgsniu atsakė jis Vilforui, Tame žvilgsnėje slypėjo ir baisi panika, ir protingas pyktis. Vilforas perskaitęs tą žvilgsnį, gūštelėjo pečiais. Paskui ženklų parodė žmonai, kad jau metas stotis. Dabar, tari ponė de Vilfor, leiskite atsisveikinti. Ar nenorėtumėte, kad Eduardas ateitų pareikšti jums savo pagarbos? Seniai buvo susitarta, kad pritarimas senis išreikšdavo užsimerkdamas. Neigimą keletą kartų sumirksėdamas, o kokį nors pageidavimą pakeldamas akis į viršų. Jeigu jam reikėdavo Valentinos, jis užmerkdavo tik dešinę akį. Jei reikėdavo barua, užmerkdavo kairę. Išgirdęs ponios Devilfor pasiūlymą, jis greitai sumirksėjo. Gavusi tokį aišku atsakymą, ji prikando lūpą. Tuomet atsiųsiu jums Valentiną, tarė ji. Taip, atsakė senis, kodėl užsimerkdamas. Vilforai atsisveikino ir išėjo liepę pašaukti Valentiną, kuri jau anksčiau buvo įspėta, kad tą dieną bus reikalinga ponui nuartie. Netrukus pasenį įėjo Valentina, dar visa paraudusi iš susijaudinimu. Vos žvilgtelėjusi ji suprato, kaip kankinasi jau senelis ir kiek daug turi jai pasakyti. Senelis sušuko jį, kas atsitiko, tave suerzino ir tu pyksti? Taip, atsakė jis užsimergdamas. Ant kogi, ant mano tėvo, ne? Ant ponios de Vilfor? Ne. Ant manęs? Senis užsimerkė, o šitai reiškia taip. Ant manęs nustebusi, pakartoju Valentina. Senis vėl užsimerkė. Kuo aš tau nusikaltau, senelis, šuko Valentina. Jokio atsakymu. Ji kalbėjo toliau. Šiandien aš tavęs visai nemačiau, vadinasi tau, ką nors apie mane pasakoju. Taip, guviai atsakė senių žvilgsnis. Pamėginsiu atspėti, kas atsitiko. Dieve mano, aš tikrai nieko nepadariau senelį. Ak, štai kas. Ponai Devilforai ką tik buvo čia, taip? Taip. Ir jie tave supykdė, kažką tau pasakė. Kas tai galėtų būti? Žinai, aš naisiu ir paklausiu juos, už ką man reikia tave atsiprašyti. Ne, ne, atsakė žvilgsnis. Tu mane gazdini, dieve mano, ką jie galėjo pasakyti? Jis susimasti. Jaučiu, tarė ji tylesniu balsu eidama prie senio, tikriausiai jie tau kalbėjo apie mano vedybas. Taip, patvirtino piktas žvilgsnis, suprantu, tu pyksti, kad aš tylėjau, bet matai, jie man kuo griežčiausiai uždraudė ką nors sakyti, jie ir nuo manęs slėpė. Aš tą paslaptį visai atsitiktinai sužinojau, užtat ir tylėjau. Atleisk senelį. Ja įsmeigtos šaltus jų akys, rodos sakytą sakė, mane skaudina ne tik tavo tylėjimas. Tai kasgi, klausinėjo mergina, gal manai, kad aš tave paliksiu, kad ištekėjusi tave užmiršiu? Ne, atsakė senis. Vadinasi, jie tau sakė, jog depinė sutinka, kad mes gyventume kartu. Taip. Tai ko tu pyksti? Senių akyse pasirodė neapsakoma švelnumas. Taip, suprantu, tarė Valentina, todėl, kad tu mane myli. Senis patvirtino. Ir bijai, kad būsi nelaiminga. Taip, tu nemyli Fransu. Jo akys tris ar keturis kartus pakartojo, ne, ne, ne. Tau labai skaudu, senelį? Taip. Tuomet klausyk, tari Valentina, klaupdamasi prieš nuartie ir apkabindama jam kaklą. Man taip pat labai skaudu, nes aš irgi nemyliu Franco depinė. Senelio akise šmeistelėjau džiaugsmas. Prisimeni, kaip tu buvai supykęs ant manęs, kai norėjau stauti vienolyną. Sausą senio blakstieną suvilgė ašarą. Taip aš norėjau įsisukti nuo vedybų, kurios stumė mane į neviltį, prisipažino Valentina. Senis pradėjo nelygiai kvėpuoti. Senelė, tau labai neprieširdies taus vedybos. Dieve mano, jei galėtum man padėti, jei mūdu pajėgtume svardyti jų planus, bet tu bejėgis prieš juos, nors tavo labai šviesus protas ir labai stipri valia. Bet kai reikia kovoti, tu toks pats silpnas kaip ir aš, net dar silpnesnis. Tu mane globotum ir apgintum, jei būtum toks stiprus, toks veikas kaip kadaise. Bet dabar tu gali tik mane suprasti ir džiaugtis ar liūdėti draugė su manimi. Tai vienintelė laimė, kurią Dievas užmiršo iš manęs atimti. Po tų žodžių nuartyje pasižiūrėjau į ją taip žvitriai ir protingai, kad mergaitė tarsi išgirdo jį sakant. Klysti, aš daug kuo galiu tau padėti. Senelė, ar tu gali man ko nors padėti? Pasakė jo minti Valentina. Taip. Nuartyje pakėlė akis į dangų. Tai buvo sutartas ženklas, kad jis kažko nori. Ko tau reikia, senelė? Aš pasistengsiu suprasti. Valentina kurį laiką spėliojo, sakė balsu visas ją į galvą ateinančias mintis, bet senis tvirtai atsakinėjo ne. Na, jeigu jau aš tokia nesupratinga, tarė ji, imsimės ryštingų priemonių. Ir ji ėmė tarsi iš eilės visas alfabeto raides nuo A iki N, su šypsena stebėdama paralitiko akis. Ištarus N, nuart jau simerkė. Aha, tarė Valentina, Tai, ko jūs norite, prasideda raidė N. Tiesa? Pažiūrėsime, kas tai per daiktas. Kogi jūs norite iš to N? Na, ne, ni, no. Taip, taip, taip, atsakė senis. No, taip. Valentina atnešė žodyną, padėjo jį prieš nuartie ant piupitro ir atskleidė. Pamačiusi įsmeigtas į puslapį senio akis, ji greitai pirštu ėmė vesti per žodžių stulpelį iš viršaus į apačią. Jau šešeri metai nuo artie buvo paralyžiuotas, todėl Valentina taip puikiai buvo įpratusi su juo šitaip kalbėtis, taip greitai įspėdavo senių mintį, kad greičiau jis nei pats žodinio nebūtų radęs reikiamų žodžių. Prie žodžio notaras nuo artie davė ženklą sustoti. Notaras? Perskaitė ji. Tau reikia notarų, senelė? Senis patvirtino, kad jam tikrai reikia notarų. Ar pasiūsti jo? paklausė Valentina. Taip, atsakė paralitikas. Ar tėvui pasakyti šį tavo norą? Taip. Ar skubiai nori pasimatyti su notaru? Taip. To jau pasiūsim jo. Ar daugiau tau nieko nereikia? Ne. Valentina pribėgo prie skambučio, pašaukė tarną ir paprašė pakviesti poną arba ponę de Vilfor. Ar tu patenkintas, paklausė Valentina. Taip, žinoma, netaip lengva buvo įspėti. Ir ji nusišypsojo seniui, kaip šypsomasi vaikui. Į kambarį Barua atvedė Vilforą. Ko jums reikia? paklausė jis paralitiką. Tėve, tarė Valentina, senelis nori pasimatyti su notaru. Po tokio keisto ir svarbiausia netikėto reikalavimo, Vilforas persimėtė žvilgsnių su ligoniu. Taip ryštingai užsimerkė šis, matyt įsitikinęs, kad padedant Valentiną ir senajam tarnui, kuris dabar irgi žinojo, ko jis pageidauja, kova su sūnumi laimės. Jūs prašėte notaro? Pakartojo Vilforas. Taip. Kam? Nuartjė neatsakė. Kam jums reikia notaro, paklausė Vilforas. Senio žvilgsnis tebe buvo sustingęs, nebylus, o tai reiškia, kad jis tvirtai laikosi savo reikalavimų. Norite iškrėsti mums kokį nors pokštą? tarė Vilforas. Ar verta? Kad ir kaip ten būtų, įsikišo Barua, su senu tarnu atkaklumu palaikydama šeimininką. Jeigu ponas pageidauja notaro, tai matyti jam reikia. Todėl einu jo pakviesti. Barua nepripažino kitų ponų įskyrus nuartyje ir neleisdavo, kad kas nors ir kuo nors jam prieštarautų. Taip, aš noriu pasimatyti su notaru, stipriai užsimerkė senis, tartum norėdamas pasakyti, pažiūrėsim, ar išdrysite neįvykdyti mano norų. Jeigu taip spiritės, tai notaras bus pakviestas, bet man teks atsiprašyti jį už save ir už jūs, nes įvyks tikrai juokinga scena. Nesvarbu, atsakė Barua, aš vis tiek einu pas jį. Ir senasis tarnas triumfuodamas išėjo. 23 skyrius Testamentas Kai Barua išėjo, Nuartie pažvelgė į Valentiną vylingai ir įdėmiai. Mergina suprato jo žvilgsnį, suprato jį ir Vilforas, nes jo kakta apsiniaukė, jis suraukė antakis. Vilforas pasijėmė kėdę, atsisėdo paralitiko kambaryje ir ėmė laukti. Nuo artyje žiūrėjau į jį visiškai abejingai ir akies kampučių liepi Valentinai taip pat nesijaudinti ir neišeiti iš kambario. Po valandėlis grįžo tarnas su notaru. Pone, pasisveikinęs kreipėsi į Vilforas, jūs iškvietė ponas Nuartjė de Vilforas. Jis visas suparalyžiuotas ir negali nei judėti, nei kalbėti, tik mes saviškiai išmokome nors ir labai sunkiai suprasti kai kurias jo minčių nuotrupas. Nuartyje įsmėgė Valentiną tokį rimtą ir valdingą žvilgsnį, kad ši tušto jau įsikišo. Aš, ponė, suprantu viską, ką nori pasakyti mano senelis. Tikrai pridūrė Barua, jis supranta viską, viską, kaip aš eidamas jums minėjau, ponė. Leiskite jums pareikšti, ponai, kreipėsi notaras į Vilforą ir Valentiną. Kad čia kaip tik vienas iš tų atvejų, kai pareigūnas negali pasielgti neapgalvotai be jokios atsakomybės. Kad aktas būtų teisėtas, pirmiausia, notaras turi įsitikinti, ar jis tiksliai perteikia valią to, kuris jam diktuoja. Šiuo atveju aš nesu tikras, ar kalbėti negalintis klientas man pritarė ar prieštarauja. Negalėdamas kalbėti, jis nepajėgė išreikšti nei savo sutikimų, nei nesutikimų ir aš negaliu suprasti jo norų, todėl mano paslaugos būtų visiškai nereikalingos ir neteisėtos. Notaras ruošėsi išeiti. Karališkojo prokuroro lūpomis nuslydo vos pastebima džiaugsmų šypsena, o Nuartie pažvelgė į Valentiną taip skausmingai, kad jau stojo notarų į kelią. Pone, tarė ji, aš kalbuosi su seneliu kalba, kurią galima būtų lengvai išmokti, Aš jums ją išaiškinsiu per keletą minučių ir jūs suprasite jo mintis neblogiau už mane. Sakykite, ko jums reikia, kad jūsų sąžiniai būtų rami. Kad mano aktai būtų teisėti, atsakė notaras. Mums reikia žinoti, jog tiksliai vykdome kliento valią. Galima surašyti testamentą fiziškai sergančiam, bet jį padiktuoti turi sveiko proto žmogus. Na tai štai, ponė, du ženklai įtikins jūs, kad mano senelis niekada nebuvo sveikesnių protų kaip dabar. Ponas Nuartie negali nei kalbėti, nei judėti, bet jis užsimerkia norėdamas pasakyti taip ir keletą kartų sumirkčioja, norėdamas pasakyti ne. Dabar jūs žinote pakankamai ir galite su juo kalbėtis. Pabandykite. Senis pažvelgė į Valentiną dreignomis, švelnumo ir dėkingumo kupinomis akimis ir jo žvilgsnį suprato net notaras. Ar jūs viską girdėjote ir supratote, ką sakė jūsų anūkį, paklausė notaras nors jie lietai užsimerkė ir to jau vėl atsimerkė. Ar sutinkate su ja? Tai yra, ar patvirtinate, kad jūs minėtai ženklais išsakote kitiems savo mintis? Taip, parodė senio akys. Jūs mane kvietėte? Taip. Surašyti testamento? Taip. Ar nenorite, kad išeičiau jo nesurašęs? Paralitikas skubiai keletą kartų sumirkčiojo. Na štai, ponė, dabar jūs jį suprantate? Paklausė mergina. Jūsų sąžinė galės būti rami? Bet notarų dar nespėjus atsakyti, Vilforas pasivėdėjau jį į šalį. Pone, tarė jis, nejau manote, kad tokia baisi lyga nepalėtė jų protų. Atvirai kalbant, atsakė notaras, man neaišku, kaip mes atspėsime mintis, kurias jis turėtų patvirtinti ar paneigti. Jūs pats matote, kad tai neįmanoma, tarė Vilforas. Valentina ir senis girdėjau jų pasikalbėjimą. Nuart jie įsmeigė Valentiną atkaklų kietą žvilgsnį. Ta žvilgsnis reikalavo, kad gyvėl įsikeštų. Pone, tarė ji, nesirūpinkite. Nors ir labai būtų sunku, ar jums atrodytų sunku suprasti senelio mintis, aš jums perteiksiu jas taip, kad nebeliks jokių abejonių. Jau šešeri metai, kai aš tai bendrauju su ponu Nuartije, Ir te pasako jis pats, ar per tą laiką bent vienas jo noras liko neišpildytas dėl to, kad aš būčiau jo nesupratusi. Ne, sumirksėjo senis. Pabandykime, tarė notaras. Ar sutinkate, kad panelį de Vilfor būtų mums vertėja? Paralitikas parodė sutinkas. Puiku. Taigi, ponė, ko jūs iš manęs pageidaujate ir kokį aktą norite padaryti? Valentina ėmė vardinti abecėlės raidės. Priejus T, iškalbingas Nuartie žvilgsnis ją sustabdė. Ponui Nuartie reikia T raidės, tarė notaras. Tai visai aišku. Palaukite, tarė Valentina ir pasisuko į senelį. Ta, te, senė sustabdė ją po antrojus kiemens. Tuomet Valentina paėmė žodyną ir notaro atidžiai sekama ėmė sklaidyti lapus. Testamentas, pirštų parodė ji ir nuartėje žvilgsnis ją sustabdė. Testamentas, sušuko notaras, viskas aišku, ponas nuartėje nori surašyti testamentą. Taip keletą kartų patvirtino nuartėje. Taip tiesiog nuostabu, gerbiamasis, pats sutikite, tarė notaras apstulbusiam Vilforui. Iš tikrųjų, atkirto šis, bet dar nuostabesnis bus tas testamentas, nes aš vis dėlto abejoju, ar jau punktai vienas po kito galės susiglaustyti popieriuje išradingai mano dukters nepakuždėti. O Valentina galbūt pernelyg suinteresuota tuo testamentu ir šališkai interpretuos niekam nesuprantamą pono Nuardie de Vilforo valią. Ne, ne, užginčijo paralitikas. Nejau, tarė Vilforas, Valentina nesuinteresuota jūsų testamentu? Ne, parodė Nuartije. Pone, kreipėsi į jį notaras, kuris sužavėtas pirmojo bandymu jau įsivaizdavo, kaip pasakos aukštuomeniais pobuvėse visas šios vaizdingos procedūros smulkmenas. Pone, kas prieš valandėlę man atrodė neįmanoma, dabar matau visai lengva. Tas testamentas bus vadinamasis mistiškasis testamentas. Įstatymas tokius numato ir leidžia sudaryti, tik reikia paskui jį perskaityti, girdint septyniems liudytojams. Prie tų pačių liudytojų testatorius turi jį patvirtinti ir notaras užanspauduoti. Tai užtruks ne ką ilgiau negu surašant paprastą testamentą. Juk yra daugybė nustatytų, nesikeičiančių formulių, o smulkesni dalykai paaiškės iš testatoriaus turtiniais padėties ir iš jūsų, ponas Devliforai, duomenų. Jūs tą turtą tvarkėte ir viską žinote. Beje, kad niekas negalėtų prie to akto prikipti, atliksime jį pagal visus įstatymus. Vienas mano kolega bus man pagalbininku ir dalyvaus sudarant testamentą, nors tokio papročio ir nėra. Ar sutinkate? paklausė notaras senį. Taip, atsakė Nuartie, džiaugdamasis, kad jį suprato. Ką jis sugalvojo, nesusigaudė Vilforas, kurį jo padėtis verti būti santūrų ir kuris vis dar negalėjo įspėti, ko siekia tėvas. Jis atsigrėžė, norėdamas pasiūsti tarną atvesti antrąjį notarą, bet Barua, viską girdėjęs ir atspėjęs ponų norą, jau pats buvo išėjęs. Tada karališkasis prokuroras liepė pašaukti žmoną. Po ketvirčio valandaus paralitiko kambaryje susirinko visi, atvyko ir antrasis notaras. Abu notarai netrukus susitarė. Nuo artyje buvo paskaitytas įprastinis testamento tekstas – Paskui, tarsi norėdamas patikrinti jų proto būklę, pirmasis notaras atsigrėžė į jį sakydamas. Testamentas paprastai sudaromas kieno nors naudai. Taip, užsimerkinu artie. Ar numanote, kokio dydžio jūsų turtas? Taip. Aš jums sakysiu vis didėjančius skaičius, o jūs mane sustabdykite, kai ištarsiu jūsų turtą atitenkantį skaičių. Taip. Ta apklausa vyko iškilmingai. Pagaliau vargu ar kada kam teko matyti tokią aiškę proto kovą su bejėgių kūnu. Tai buvo, jei nedidingas, kaip mes ką tik sakėme, tai bent įdomus reginys. Visi apstojo nuartyje. Antrasis notaras atsisėdo prie stalo ir pasiruošė rašyti, pirmasis stovėjo prieš senį klausinėdamas. Jūsų turtas viršyje 300 tūkstančių frankų, tiesa, paklausė jis. Nuartyje užsimerkė. Jis siekia 400 tūkstančių frankų, paklausė notaras. Nuardie blakstienos nejudėjo. 500 tūkstančių, senis nekrust. 600 tūkstančių, 700 tūkstančių, 800 tūkstančių, 900 tūkstančių. Nuartie parodė, kad taip. Jūs turite 900 tūkstančių frankų. Taip. Nekilnojamo turto, paklausė notaras. Nuartie ženklų parodė, kad ne. Valstybinėmis obligacijomis – Nortie patvirtino. Tos obligacijos jūsų rankose? Senis akimis liepė Barua išeiti ir po valandėlį senasis tarnas grįžo nešinas dėžute. Ar leidžiate dėžutę atidaryti? Nortie užsimerkė. Notaras atidarė dėžutę ir joje rado valstybinių obligacijų, kurių vertė buvo 900 tūkstančių frankų. Pirmasis notaras vieną po kitaus perdavė obligaciją savo kolegai. Jų buvo lygiai tiek, kiek sakė Nuartie. Teisingai tarė jis, aišku, kad šito žmogaus protas šviesus ir sveikas. Paskui atsigręžęs į paralitiką paklausė. Taigi jūs turite 900 tūkstančių frankų kapitalą, kuris paverstas šiomis obligacijomis, duoda jums per metus maždaug 40 tūkstančių frankų rentos. Taip, atsakė Nuartie. Kam jūs norite palikti tą turtą? Čia negali būti jokių abejonių, tarė ponė de Vilfor. Ponas Nuartie labai myli savo anūkę, panelę Valentiną de Vilfor. Jinai slaugo jį jau šešeri metai. Savo stropumu ir rūpestingumu Valentina pelnė senelio meilį ir pasakyčiau net dėkingumą. Todėl būtų visiškai teisinga, jei jai būtų atlyginta už tokį pasiaukojimą. Nuartie akis žyptelėjo tarsi sakydamus, kad senių neapgavo apsimestinis ponios Devilfor pritarimas spėjamiems jau ketinimams. Ar jūs paliekate tuos 900 tūkstančių frankų paneliai Valentinai de Vilfort? Paklausė notaras, manydamas, kad jam belieka tik užrašyti šitą senių valią, bet vis dėlto norėjau įsitikinti ir įrodyti visiems tos keistos scenos liudytojams, jog ligonis jam pritarė. Valentina truputį atsitraukė ir nuleidusi galvą pravirko. Senis valandėlę švelniai žiūrėjo ją, paskui nukreipė žvilgsnį į notarą ir labai išraiškingai sumirkčiojo. Ne, paklausė notaras. Argi jūs ne panelė Valentina de Villefort skiriate vienintelį savo paveldėtoją? Nuartie vėl pakartojo tą patį ženklą. Ar jūs neapsirinkate, nustebęs sušuko notaras. Iš tikrųjų sakote ne? Ne, pakartojo Nuartie, ne. Valentina pakėlė galvą. Ja stebino ne tai, kad netenka palikimo, o senelio nemaloniai. Bet Nuartie žiūrėjo ją taip nuoširdžiai ir meiliai, kad jis sušuko. Brangus senelis, suprantu, jūs atimate iš manęs tik savo turtą, bet mylite mane kaip mylėjas. Taip tikrai, kalbėjau paralitiko akys, taip išraiškingai užsimergdamus, kad Valentina negalėjau suklysti. Ačiū, ačiū, sumurmėjo mergina. Nuartyje atsakymas sužadino ponios Devilfor širdyje netikėtą viltį. Ji prisartino prie senio. Brangus ponas Nuartyje, tai jūs paliekate savo turtą anūkui Eduardui Devilforui paklausė ji. Senis energingai sumirkčiojo, jo akise žiūrėjo beveik neapykantą. Ne, tarė nutaras. Tuomet čia esančiam savo sūnui? Ne, paneigė senis. Abu notarai nustebę susižvalgį. Vilforas su žmona pasijuto raustą, jis išgėdus jį išpykčių. Bet kuogi mes jums nusikaltume, senelį, paklausė Valentina, jūs jau nebemylite mūsų. Senio žvilgsnis paskubomis nuslydo per Vilforą, paskui per jo žmoną ir su neapsakomu švelnumu įsmigo į Valentiną. Klausyk, senelį, kalbėjo Valentina, jeigu tu mane myli, tai kaip suderinti tavo meilę su šiuo testamentu? Tu mane pažįsti, žinai, kad aš niekada negalvoju apie tavo pinigus, bet to žmonės šneka, kad aš paveldėjau didelį, net labai didelį turtą iš savo motinos. Paaiškink, kodėl taip darai. Nortie įsmeigė degantį žvilgsnį į Valentinos ranką. Mano ranka? Paklausė ji. Taip, atsakė Nuartije. Jos ranka, pakartojo visi. Ach, ponai, juk jūs matote, kad visa tai beprasmiška ir kad vargšų tėvų protas šlubuoja, tarė Vilforas. Aš suprantu, staiga sušuko Valentina, mano vedybos senelį tiesa? Taip, taip, taip, tris kart pakartojo paralitikas, kiekvienas įkis viesdamas iš poblakstienų žaibą. Tu nepatenkintas mumis dėl mano vedybų? Taip. Bet tai nesąmoniai, tarė Vilforas. Atsiprašau, ponė, paprieštaravo notaras. Kaip tik visa tai logiška ir, man atrodo, jo mintys nuosekliai išplaukia viena iš kitos. Tu nenori, kad aš tekėčiau už Francų depinę? Ne, nenoriu, atsakė senio akys. Jūs atimate iš savo anūkiais palikimą dėl to, kad ji teka prieš jūsų valią, sušuko notaras. Taip, atsakė Nuartije. Vadinasi, jeigu tos vedybos neįvyktų, ji būtų jūsų paveldėtoja. Taip,